Eta izen bat asteko Ahmed, Ahmed, edo zakin nola erran behar den akzentu txarra emango du nik beti, baina izen hau nagusi izan da gaur eta atzo, sare sozialetan. Nor da Ahmed hori, amala urteko ikasle bat, eh, brikolatzea maite duena, bere buru eta eskuekin askitrebea den gazte bat, baina ze ideia ukan duen, Erloio bat edo ordulari bat eraikidu bere eskutipiekina. Boa, mara urte ez da intipi, baina bon, komprentu zien. Eta arro arro bere erakasleari, karidako erloio edo ordulari berri hori berak eraikirik bere eskuikilan. Ahmed Mohamed aski trebeda eta bere erakasleak txalotu du ez edonor gai olako zerbaiten eraikitzeko sustut amalau urte dituzularik, mainan Ahmed zendako zure izena ez da dilan gauzak desberdinki pasako ziren berdin. Il a été interdit de téléphoner à ses parents durant son interrogatoire. Felt like, felt like I didn't, I didn't do anything wrong. I felt like I was a criminal. Entzunuzia med kriminal gisa senditura zergatik, erakasle batzu beldurtu baitira. Estea bomba bat amedek eginduena. Berdin bomba bat egindu eta kolegioa zartaraziko du eta reflex simplea biztanena polizia deitu dute. Polizia dinda, amed harrapatu, eskuak lotu burdinezkoekin eta komisaldegira teraman dute galdezkatzeko adintiki koentzako zentro batean sartu dute eta hiru egunez eskolaz kanpo egon behar. beharko atz markak ere hartu dituzte biztan dena, sare sozialak berotu dituen atxiloketa pentsa tageroztik, barrako ba masartu da jokoan, Twitteren bidez txalotu du egin duen lan ederragatik, estatu batuetan olako gazte gehiago behar litaizkela, eta etxe surirat gomitatu du, behar bada ere barrako Obamak bere burua suritu nahi izan durekin, Clinton handereak ere horretarazi du, eh, bekan, mm, edo sustengatu du, horretaraziz kampainan dela, handerea eh, eta segitzen du, afer euskararen errekuperatzeak Twitter enpresak ikastaldi bat proposatu du, Facebookeko buruak ere gomitatu eta Googleek goraipatu hori dena sare sozialen bidez. Bai, ameden egoera lagia da, baina ongi errekuperatua izan da, baina pentsa zonbat kasu badiren Ahmed bezala eta Barack Obama ez dena ere ezta oartzen. Telebista putz, utz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Itzemana hemen duzue kantu berri berria zura taldearen ibilbidean zehar poeta eta idazle desberdinak omen du dituzte beti eta oraingoan beste proiektu batekin beraz urbiltzen da zura taldea iraila bukaera hortan aterako da disko berria eta hemen txe beraz Euskal Iratietan lehen aldikotz beraz entzuten alko duzue disko berri honen lehen zati bat orain arte erramezala olerkariak zituzten gogoan, lauaseta, lorka eta sarion handia, eta aldiuntan leturiaren egunkari eskutua liburua hartu dute oinari, txilardegiren eleberria beraz musikatzea erabaki du taldeak, bi urteko lan sakon baten ondotik, zura taldeak azpimagatzen duen bezala liburuaren arlo, eksistenzialista jok musikaren estetikarekin bete-betean elkartzen dira, eta entzungo duzuen bezala, estiloa ere aldatu da zura taldearen zat, beti asmatzen, aldatzen, eta ahots batzu ere ezagutuko dituzue tartean zura lilura kantuarekin. taldea eta behara, ez iduri ere hau da zuraren proiektu berria iraila bukaeran aterako dena eta behementxe lehen aldikotz beraz haien eh, lehen kantua entzuten dena guinetan lehen aldikotz entzuten dena eta euskal irratietan entzuten eh, duzue eta beraz haotx batzu berdin ezautit proiektu hortan ere eh, adibidez Willis Romoneko jurgi ekizak ere kantatzen baitu edota lift aldeko Danel Ema Zabalek ere, eta itzemaiten dautziet, ondoko egunetan ere berri zentzuten alko duziela Euskal Irratietan, justuki laster ere musikan gelituko gira, anarirekin hori zonbait minuturen buruan Fred Berruet ere, hor baita disko hau aurkesteko. Telbista putz, utz, huts, hitz. eta putz. Eta bitz, ala ere lehenago, anari aipatu haintzin, xare sozialetan izan baita mugimendu, eh, bereziki Espainiako kongresutik eh, etorri den eh, be, itzen ondutik, ala erranen dugu, Xabino Kuadra Amaiurko diputatua berriz azkarki mintzatu da, usua aipatzen dugu ere hemen, uh, usu bere ageraldiak ere intezgarriak direlako edo deigarriak, eta be, Kataluniako prozesu su, subiranistari, subiranistari barkatu buruzkoa zen eztabaidan Kataluniaren prozesua definitu nahi izan du Xabinok, konstituzioko artikulu hortan idatzia da, Espainia ezin zatitua dela eta argudio hori baliaturik independentzia eskarak ezin onartuak direla, beti ala errandu espainol gobernuak, pentsarazten ere beste diskurtso bati, Euskararekiko ere Frantziako lugaldean, Frantzia frantsesa bakarrik eta beste hizkuntzarik ez eta Maiorko diputatu famatuak beraz Xabinoko adrak zer egin du ebe bost minutuko diskurtso eh, bete-bete bat uh, atera du eta horren ondotik dienagarria diren bi hori aldeak kendu ditu beste diputatuen aintzinean azkenean konstituzioa beti argudio gisa baliatzen delarik Xabinoko adrak atera bidea I por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan, desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña Jure. Gracias, señor Hala, bai, hemen txeo iuen artean, beraz diputatuak. Ez ziren biziki kontent Xabino Kodrak Espainiako Konstituzioa hautsi urratu du kongresuan. Kataluniako hauteskundeak buruan, PPek eh, bultzatutako Konstituzio epaitegiaren erreformari buruzko lehen ez da saioan, hor, Kataluniaren hautsa entzun nahi ez izaitea leporatu dio gobernuari amaiureko diputatuak. Eh, Sustengua sarean aterada ere, eh, Twitterren traula bat atera da hor eh, gaur espainolez, jo tambien rompo la konstituzion, edo nire akzentu ikin usaian bezala, nik ere konstituzioa urratzen dut, eberaz, eh, eh, sustengu simpleak itzen bidez, erganez, gauza simple bat dela ere konstituzioa aldatzea, hori balin bada beti, argudio bezala um, aipatzen dena, aldiz, ez dira dena konten, biztan konstituzioa espaita, hola tratatzen ahal, buru simple bat bezala, Sabino kuadra zigortzea aztertuko baitu Espainiako kongresuak uh, aldiz Sabino kuadrak jadanik eh, du erganez berak adirazpen askatasunaren izenean etzuela dulu eta beraz bere ekintzak bazuela logika bat eh, atzokoanea gauzak mugiarazten dituen bostak emeretzi dira itz eta putzaioan ziste eta itzeman bezala Fred Berruet orai uh, anarirekin eh, sartuko gira musika giroan. Hori da bai, eh, gaur askoitaragoaz anariren disko begia ezagutzera. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziraun dio zunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan gero zure ametxen Era neurtuari ekitea Zukorren beste denboran eta Horren bestekoa fanez Gordeak ez duela zupuste adi yo. Hemen dugu beraz, anarik bide huts disketxearekin ateratzen duen estudioko bosgarren diskoa. Zura horrekari penalak deiturikoa. Disko hau ikla izan izenekoa atera eta sei urteren buruan heldu zauku. osatzen dute zerrenda Zukaltetuen zerrenda Zuketa zeu ere Behin geukera Zaitako ametxen era izten altuak Desertzio desertuak Larri alditako deien Denak bana bana Zura hurrekari penala Zerugo algo es venir. Bederatzi kantu berri hauen grabatzeko, Gipuzkoako kantariak oiko musikariak izan ditu bide lagun. Xabier Olazabal drake aritu da basua jotzen, Borja Iglesiasek gitarra jodu eta Mikel Abregok nola ez bateria. Horietaz gain, Carlos Osinaga, Txap, eta Javi Manterola, Lisaboko kideek, bai eta inoren eroni taleko Mariano Urtadok, eta surfin bitxoz edo mikromina bezalako taletan ibiliaden Joakim Paskualek ere parte hartu dutean noengo garate estudioan eta tolosako bomberenean grabatua izan den disko berri honetan. hartutako erabaki gabeko erabaki desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berakorri Anariren ustez, oraingoan ere, bertze norabaiterantz joatea entxeatu da. Eta egia da, evoluzio bat nabari dela bere kantuetan. Bereziki hitzetan ejanezake. Arabainan, gaiak bertsuak izanik ere, bertze eremu batzuetako hitzak eta esaldiak baiatu ditu. Hala nola, gai soziopolitikoekin zerikusia duen iztegia baiatu du. Diskoaren izenburuak jogatu bezala adibidez. Beste bein nireak ziren lanak danik neure kontrako makro juizio intimo handi ardu. Musikalki aliz, erraten alda orokorki, kantuen tempoa edo egitmoa lasaiagoa dela hemen. Bertzale, konponketa lan edera egina izan da. Tarteka Dominik Abaten baten instrumentazioa horretarazten didaten teklatu dotore batzu guztu handiz txertatu zadibidez. Konponketa horiek edergi emanak dira, anarik sortzen dituen melodia eder eta sarko horien, bai eta nola zez, bere hauts berezi eta onkigarri horren zerbitzuko. Dudari gabe, zura horrekari penalak, bertze urratx bat haintzina da, Euskal Herriko artista handi honen diskografia oparoan. Entzun bertzenaz, kronika honen bukatzeko proposatzen dizudan kantu hau. Nola, galdu. Bali. Anariren azken diskoa Fred Berruetek aurkezturik uh, eh, Milesker handi bat eh, zuri eta eh, laster uh, hemen gaindire ikusgai izanen da, atzo donostian zen uh, eta eletan ere, arituko da laster anari eta ondoko aste arte beraz Fred beste kronika bat entzat, laster gure aipagaietan media bazka aipatuko dugu prentsa itzuliaren ondotik gaur ataratzen den paperezko kaseta eh, beraz e, eh, bezati bat bederen aipatuko dauko goizeder tabernak, bestalde surf lehiak eta izanen da gunaren bezpera hortan larumatean seetasunak ukanen ditugu eta e, eh, seiak entzin ere maia muruaga gurekin izanen da kantuzkantu emankizuna ostegunero bezala aipatzeko eta asteburu untan kasernarat taldea izanen du gomita edo bederen talde honen kantaria. Bostak eta erdi mementu zeuskali jatietan berriak zurekin maitelo paie. Aresti honen zule guztier, ostegun hau bosgeren greba zen mugereko postan eta ez da ez oanoe akordioik izan ondorioz grebak jarraikiko du ostialego izan eta ekintza sumaititza maiten dutie greba laiek hogeita bediatze posta laietaik hogeita saspiek jarraik zendie greba mogimentu hoi. Eta egun kolegiotako greba mogimentia ez da ez eh, jarraiki ikizan askarki, kolegioen ere forman salhatzeko, algaretatziak egin ikizan dia, ehun bat jente bilduzien goizuntan paueko prefetua aitzinian eta eh, aipatzen da urietan hamarian manifestaldi bat egiten ahalizatekila ebaien. Gertakaietan aresti hatxarien mauleko uhaitzan dian emazte baten zamanik izan da, inkesta bat ezabaltu da, jakiteko, hurrielat joiden edo bebuaz beste egindian. Autobus oso elektrikoak heltzen dia baiunat, hiu hilabetez autobus elektriko bat ibiliko da baiunata amiaritzen artian, eta garaio publikoetako ibiltzailek ben iritziai emaiten ahal dukiem. Bidaxun luraldeko haurek uskaz eta gaskoinaz ikasteko pada abadie asartze hontaik goiti, hamasei ikasle juiten dia bardozeko eskolarat uskaen ikastea eta hama bostaldiz bedaxuneat juiten dia gaskoinaen ikastea. Iper Euskal Herrian nula urgentu Euskal presoen dispersioa ekin galtohunen unguian heritar jardunaldiak antolatzen dutu, bagoaz kolektiboak egin hontan baiunan, preso eta hinslaien unguko ondoko hilabetetako dinamitak dinamika gogoetatu nahi die, bena heritaren parte hartzea halbezain zabala nahi lukie, baiunako lan burtsan iganen dia jardunaldi hoik ondoko hitzordia beriekin, sari seietan Thank you. Ostegun untan jokozkampo joan pilota eta errugbia aipatuko ditugu. Mauleko errugbilariak bi partida galdu dituzte jadanik eta sasoin zail baten mentura dute. Julen goia jaz behon aurten maulen eta gien girez izanen dira gure gomitak. Bigarren zatian pilota zariko gira, usaiako arrakasta bildu du aurten ere Siberoko plazalasoko lehiaketak finalak igande untan izanen dira urdinak ben, alen mugurdoi eta jagorekin mintzatuko gira gai hortaz zuek ere saioktan parte hartzen alko duzue, zuzenean 0 bost bost behatzi, bi sortzi, bi behatzi, sortzi zazpi telefonora deituz, edo e-mailez jokoskampo abilduak puntu info, Twitter konduaren bidez ere jokos azpikomaga kampo. Jokoskampo ostegunetan, zazpitatik zortzietara zuzenean euskal igatietan. Ez dakit, e, zaila da jakiten zer dauen e, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Aitzut bi armak behintzat, nire nirea diren dela ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duen adala pentsamendua. hor, nik nahi egun nuen uh, zinez eh, kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika eh, berdin. E, kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu musikaren aritik doan emankizuna larun batero goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, hori erraten Kantuz kantu maia muruaga gurekin izanen da seiak eh, bos guti aldera seiekiagoa ipatzeko larun bateko egitarra guam. prentsaren itzuli bat egiten dugu mementuz eta berriarekin abiatzeko erabakitzeko eskubidea gainagusi. Hausnarketa prozesu bat eginen du gure eskudago kauter sontzietatik erabakirat iristeko. Ilabete unen bukaeratik azaroren ogeita bat arte ginen da gugu eta hori. Eta gaur Bartzelonako mai inguru batean izanen da ANS-erekin eta sumaterekin, beraz hori, berri irratian nagusi. Atxiloketak berriz ere gaur eta berrian gainagusietan zazpi lagun atxilotu dituzte ustez terrorismoa goratzea leporatuta. Espainiako barne ministerioak bai estatu duenez, bost dira gazte izan atxilotutakoak, bat donostian eleaken arabera agurainen beste pertsonara bat ere atxilotu dute Lierniara Kama, Iñaki Ezeiza, Josu Etxebarria, Ekain Gartzia, Iñaki Muñoz eta Arlantz Perez de Nanklarez dira Araman, Araban atxemandakoak eta topatu puntu infok jakinarazidu Aritz Armendariz atxilotu dutela ere Donostian horretaraziz uh, otxandioko lau atxilotuak, eh, astertan atxilotutakoak libre utzi dituztera atzo bermerik gabe bainan inputatuta. Eta faliako alkatea edo zapesa ere aipagai berrian imputatu baitute udaletxean presoen aldeko pankarta bat jartzeak gatik hauzitegi nazionalak urriaren amalaurako deitu du Arturo Goldarazena deklaratzerat. Argian Nafarroako gobernuak errausteko baimena kendu dio Zementos Portlandi ingurumen eh, gaiak segitzen du eh, eta Nafarroako gobernuak eh, beraz iraungitzat eman du Olastin Cementos Portlandek duen eh, lantegian ondakinak erretzeko baimen bateratua horren inguruko gogoeta ere eh, hemen plazaratzen duen argiak zein izan da Olastiko erauste proiektuaren ibilbidea Olastin ondakinak erretzeko baimena ezabatzea eskatu du sustrai erakuntzak horre badituzie eta bestalde uh, elkarrizketa bat zinemaldian sartzeko argian, diolasteko aukera izan dut filmean narrazio klasikoa eta surrealismoa eskonduz. Hemen uh, duzie beraz asier altunaren elkarrizketa, upa etxe beste, txotx edota bertxolari pelikulen egileak amamadu azken lana, urte askotan landutako gidoiaren emaitza. Hemen ere, uh, beraz, segipen berezia egiten du argiak, zinemaldiaren segipen berezia, eta zinemaldirako bost proposamen eh, egiten ditu trailerak ikusgai dituzie argian. Errefusiaten alde eta gerlen aurkako manifestazioa ere larun batean Bilbon gerlarik ez errefusiaten eskubiden alde lemapean mobilizazioerat deitu dute Komite Internazionalistak taldeak irailaren emeretzi untan erramezala Bilboko arriaga plazatik eguerditan abiatuko da argian baitu zieseetasunak. Eta Rock School musika ikasteko pedagogia desberdina Bayonan, kaseta puntu eusen aipagai Bayonak musika ikasteko eskaintza garatu du, irailaren amaseian irekiko duen Rock School eskola berriarekin, eh, musika ikasketa klasikotik urunduz, bakoitzaren gustuaren arabera instrumentuari zuzenean urbiltzeko parada eskaini nahi duela, azpimagatzen dute, beraz, hori egin duten prentsa horrekoaren bilduma, egiten du hemen kaseta puntu eusek eta eh, beste gaietan uh, be, behian aipatzen ziren atxiloketak gazteiz eta donostian aipagai kazetan, baita berrietan aipatzen ginuen gaia ere emazte baten gorpua atseman dutela mauleko uaitzan goizuntatik sekatzen zuten gorpua eta bestalde laborari bat uh, eh, goxe arahteko tasuna dagoen laboraria eta lur jabeen artean hemen aipagai beraz Jean-Michel Laramendi uh, eh, kaseta puntu eusen. Laborantza ere ipagai media bazken, uh, mila behien inguruko hausia eh, uh, ipatzeko, uh, eh, Peizaneko behatziak beraz uh, kulpable gisa ikusiak edo atera dira hausite gitik, eta sunguziak hemen media bazken. Eta bukatzeko zudu ez prentsaitzuli hau, Eh, Charant Maritim uh, izan den tornadoaren inguruko erreportai berezia, argazki uh, deigarri nitz usten baititu eta bestalde futbola haipagai zuduesten Europako Liga Liverpool eta bordaleren arteko aremanak. Itzema mesala prentsait hau eh, gaur eh, media bazkekin bukatzen eh, dugu astero ateratzen baita paperean, goizeder taberna gaur edo asteuntan gomita bere zibatzen uten. E, Joselius elkoro errezibitu ginuen hemen urruñan gure redakzioan eta baliatu ginuen elkarrizketa bat egiteko e, izan ere bera ba, militante mm, abertzale historiko bat baita, e, bergarako auzapeza izan zen e, bi lege, lege aldiz, eta bi lege alditan, eta pixkat e, laro gehi amarkadan, iruruita marra amarkadan, e, ba, mugimendu abertzaleko, bultzatzaileetako bat e, izan da, e, auzapezen arteko e, topak eta albidetu du eta e, eh, HB-ren eh, edo herri batasunaren eh, sorrera e, beste pertsonen artean eta eta gero txibertako elkarrizketen lekukoa izan, zen Beraz, e, gaur egun oraindik ikusten dugu, ba, politikan e, zakite eragiten duen, baina politikak eragiten duela gizona eta eta bera, bere hausnarketak eh, ba, eskaini dizkigu. E, batez ere, e, analisi bat egiten du gaur egungo egoeraz, elkarrizketa horretan, eta bere ustez eh, zein ditzateken eh, giltza, ba, aldaketarako giltza, sinesten baitu aldaketan, eta pentsatzen du horretarako e, bat tasuna behar dela, Euskal Herrian, e, abertzalen arteko batasuna. Eta beraz, bon, e, eh, urteko, gaur egun larogei urte dituen gizon honek, eh, bere, ba, bere esperientziatik hitz egiten du. E, zortzi urteko kartzela zigorra ukan zuen, e, eta ba, orain bukatu berri du zigor hori. Berak, e, zakit er, erran daiteken, ez du hori... E, Eh, onartzen edo aitortzen. Eh, aldiz, e, segur dena, da, mm, pentsatzen dugu gaur egungko egoera aldatzeko, behar dela denen arteko mugimendu bat denen artean eragitea aldaketa hori. Ara, gero pentsatzut e, sibertaren ispiritua dela hori, hori da nire interpretazioa, baina garaian hori seiatu ziren egiten e, bestalde pixkata aipatzen du e, ba, mm, errepresio horren e, e, egunerokotasuna mm. nola bizi izan duen eginen e, sortzaileetako bada egin egunkaria eta ba, horregatik zigortu dute eta bo, pixkat kondatzen du or, bizipen hori Jose Luis El Coro, beraz, eh, asteuntako media bazken, eh, goizeder eta berna mil esker, eta ramezala beraz, paperean atxemaiten alduzie, media bazk astero eta bostak da berroita iru dira, Euskal Iratietan ziste hitz eta putzen, laster, aipatuko dugu surf lehiak eta asteburu untakoa, eta nola ez, Beach Boys orain! Everybody had a love. she blind? surfing USA kantuarekin surf munduan edo gliz eh, egunean txartuko gira. Aste buru untan iraganen baita angeluko labar ondartzan gliseguna baina egun bat aintzin iraganen da lapurdi surf elkarteak antolatzen duen lehiaketa, eun bat surflari lehiatzen dira usaian, handerriturbide antolatzailearekin mintzatu zira pampi merkapide eta urtero bezala trailer berri bat ere egin dute gainera. Sur kanal dute? Eta ortengo trailerrean parte hartu du Antoine Delpero Marseikoa sortzez, zerflariunek munduko longboard txapelketa irabazi izan du, biarritzen bizi da orai eta eskoraz mintzatzen da hemen. Euskera gaur egungo neskamutien aixialdietara zabaltzea du helburu glis egunak, eta eguzkia baino haizea eta euria izen dute lagun azken domeka honetan. Zer, Zer, Gliz egunaren bezperako surf txapelketa antolatzen du Lapordi Surf elkarteak sortzaileetan den handerri aipatzen oku lehiaketa. Uh, eh, Hortan uh, eh, izanen da gertatuko da larun batean, zeren uh, beraz, elduden den larun batean, zeren uh, arabera uh, erabakitzen dugu uh, ea egitea larun batean edo gehandean edo biegunetan. Beraz, eh, intxatuko gira eh, dena bukatzea lerun batean, eh, eta urtean ez gira egonan labar ondoan, ondoan, izanen gira Sable d'Or eta Club ondartzetan eh, aldatugu dugu aurten, zeren guainak eh, uh, eh, aurten obeki eta aldatzeko pixka bat. nuntik uh, eldu dira gehienak hor, parte hartzen dutenak lehiaketan? Uh, hemen, endaia eta angelua artean uh, bereziki uh, gazteak, zeren baitugu uh, kategoriak uh, amasai azpiko, amalau azpiko mutiko entzat, uh, neskentzat irekia da uh, eldua eta gazte Egoaldeko jendeak ere heldu dira, zarflariak, baita ere uh, lakanotik tale bat etorri da, uh, jaz, beraz... Uh... Sari bat irabazten aldute gainerat? Bai, uh, milioi bat rupi irabazten alda, <laughs> ez ez, Siroski, jaz euskoak eskaini uh, ginituen, baina aurten uh, gure <laughs> aurrekondua pixka bat <laughs> behititu da, beraz aurten... Baiz nunte horre ahondia diadanik irabaztea <laughs> gizeguna sartxapelketa. Zer da, espantuka hartza bestea baino behago girela? Bada, zerfan hori, lehiaketa hori? Eh, ba, inoski, uh, eh, ba, beste kiruretan bezala, eh, zartzen gurarik eh, beguk likra hori uh, kolorezkoa, uh, ara, ez da gehiago uh, lagunik, baina hor uh, giro bizikila saia da, gazteak uh, ridira uh, ba, egogor emaitan, baina gero elduak Zeren bada ere, eh, zati bat hor kategorioa bat da eta da taldeka. Eta da formatu eh, berezi bat, eh, zinez hor landu duguna, eta biziki ringaria dena, badugu surfa, badugu xokatira, txapelen botaketa, eta horretan ere ah, sartuko dugu beste gauza bat, izanen da, be, Euskara mintzatzea, joko batzuez, zinez gure helburua da, surflariak ateratzea, biskat, Euskal kultura uh, gehituz. La kanotarek ez dute preziatuko hori? Ja, bai, bai, uh, zinez preziatu dute, argitoa ziren, eta xokatira biziki maitatu dute, uh, gainera nahiko uh, eta azkarrak ziren, uh, beraz indarra ukan dute, nahiko uh, punduak uh, onak ukan dituzte uh, hori saio hori buruz, uh, eta gero, bon, txapelen botak eta deniri irikia da, biziki erresa eta gero hor Euskara hitz egitea ere deniri irikia da biziki Euskararen mailaren arabera hor moldatzen gira denek irripolit batekin hitz batzu ateratzeko. Horziste! Eta bai, ze uste duzu, glizeunaren zat berotzen ari gira. Fua, diustuki, zerbait, harri-harri gertatu zait. Ba, ja! goazen zapatzera, glizegunera. Hare, ba, goazen! Bai, ondo, xasuna! Bo, deneri gomendatzen duzu, ordean, berdin xerflari zaitea gorputze dera, euh, beltsatua... Fantasma bat da hori edo martxan da? Baineska edo mutikoen dako, eh? Ez dakit, neri, zaitu bat ere, xerbitu, uh, zaitut bat ere, emazte hile blondak, eh, bular handiekin, hala, eh, uh, ukan, eh, nire uh, <laughs> gazte denboran. <laughs> ez dakit, berba, hor bada, uh, irudi bat, baina azkenean, nire lagunekin, nire ez bat ere senditzen, izaiten dira batzu horien baliatzen, ikusi dut ere surfari batzu, Eh, maila txarra zutenak, baina uh, neopreno biziki polita, taula edera eta bakarrik ileak bustitzen uh, urondoan eta hor uh, parada egiten uh, nesken ukaiteko bai hori ikusia dut. Bai. <laughs> Lehen hainiz gizon baitzen edo mutiko eta guai ikusten dira hainitz emazte eta neska mail honekoak ere guainen gainean. Bai, eta eh, gainera maila hona dute, uh, adibidez, Polinado, Andaiako zerflariak ere, eh, be, zirkuito mundialan, hor, uh, uh, alida biziki ongi uh, dura zenbat urte, eta uh, ere gore zerflari euskaldunak, anamorro adibidez, zerflari gazte bat, uh, biziki hona dena, irateratzen eta ala, gazte ere beste batzu, bela nauldi polita aldu da, uh, ala, ongi. Bo, ba, eta gliz hon ordean, gliz egunean ere. Bai, behitz ordua, zerflarien zat, zortziak euh, eterditan, uh, Zabledor Klub euh, Ondartzan, euh, larun batean, eta denak etorriak zizte beraz larun batean, eta ezantz glisseguna, ere, igandean dela, beste animazio politekin. Zerfa hona? <laughs> mirexka erranda erritur bide ramezala zer fleiak eta larun batean eta igandean berakorritarazten zuen bezala gliseguna angeluko labar eh, gunean ordean eh, bon itzordua initz badira zer uh, salbamentua stand up paddle egiteko rokodromo bat ere izanen da eskalada egiteko, ta isi suan josekan budo, slackline, yoga kung fu kapuera borroka pixka bat ere Mobilboard, hip-hop pixka bat eta konzertuak izanen dira The Waxman Project bostetan eta DJ Shano, hala, iganderako angeluko egitaragua. Laster aldiz, kantuz kantu emankizuna maiamurua garekin aipatuko dugu, baina zugantzi behar, kirola ere badela ostegunetan. Ostegununtan jokozkan posa joan pilota eta errugbia aipatuko ditugu. Mauleko errugbilariak bi partida galdu dituzte jadanik eta sasoin zail baten mentura dute. Julen goia jaz behon aurten maulen eta gien girez izanen dira gure gomitak. Bigarren zatian pilota zariko gira, usaiako bildu du aurten ere Siberoko plazalasoko lehiaketak finalak igande untan izanen dira urdinak ben, alen mugurdoi eta jargorekin mintzatuko gira gai hortaz zuek ere parte hartzen alko duzue, zuzenean 0 bost bost behatzi, bizortzi, bibehatzi, sortzi zazpi telefonora deituz, edo e-mailez jokoskampo abilduak puntu info, Twitter konduaren bidez ere jokos azpikomaga kampo. Jokoskampo ostegunetan, zazpitatik sortzietara, zuzenean euskal igatietan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta musikan sartzen gira berriz ere gaurko saioan kantuz kantu emankizunaren zat, maia muruaga txaldeon. Arratxaldeon arantza. Kantuz kantu emanaldiontan larun batean, nor ote duzu gomita? Ba, kantari bat, izango gu gonbidatu, eneritz dueso deitzen da, irundarra berau eta kasernarat eh, taldeko ba, kantaria bada, baita bakarka ere hainbat eh, kantu egin izan ditu eta diska grabatzen ari denez, ba, berekin solasteko aukera izango dugu bi, e, larun hmm. Biarrez, larun batean. <laughs> batean, bai. Kasernarat, bai, zautzen, bizki maite dut. Badu bai. kantariak ahots, zinez berezi bat. Bai, egia esan, eh, nortasun handiko eh, emakumea dela, ez, nabari bere hautzean, dudarik ez. Eta gainera ba, disiplina orotan ari den e, emakume horietako ere bada, e, musikan ari da, argazki gintza maite du, literatura ere bai, marrazki ere bai, literatur munduan nain batxari eskuratu ditu, eta bloglaria ere e, bada, eta jakizu, e, orain dela urte bat gutxi gora bera, e, sari bat eskuratu zuela bere blogaren zatere, ah, bai. eta ikusten duzu, eh? amaika saltxatan dabilela eta oso interesgarria dela. Interesgarria izango da berekin egotea. Ados, ados. Eta behar nik elkarrizketatu nuen EHZ eta festivalan ez nekian hori dena, baina musika eta bederen pasionatua dela edo bere mundua baduela ere berak jaiten aldugu. Bai, bai. Eta larun batean entzungo duguna, eh, izango da pixitxikat, e, eh, kasernarat eh, taldean e, landutako kantu batzuk entzungo ditugu, baina ez bakarrik, aldegin nendiego ere, berak zer maite duen, beraz, berak hautaturiko kantu zonbaitzu ere, entzun izango ditugu emankizunean zehar, mundura begira jarriko da, Euskal Herrera, zeinek daki, ikusiko dugu emaitza. Untxa, kasernarat, eh, eta beraz, eh, unen kantaria izango duzu gomita larun batean, ebe hoien kantu batekin agurtuko gira, maia muruaga, kantuz kantu larun batean, goizeko ameketan eta ratxaldean, hitz eta putzen ondutik, eh, atxaldeko bostetan, susen naiz ez? Hori da, bai, bai. Bai, Goizeko maiketan da, eh, Lena, errepikana. Bai, hori jandut, hori jandut. Ah. Ez duzu segitu, egan dut, ez, ez, ez segitu, bakarrik entzut. <laughs> Aitortu badiz. Bo, beharrik ez nizela no. Ba. gaitziko, ha? Eh? <laughs> Mire esker maia, eta nizure mankizunaz mintzatzen hola inxintxoki, espero dut hitz eta aipatzen duzula, eh, kantuz kantun. E, aitortu behar dizut? <laughs> Ez, ez. Baina hasiko naiz, hasiko naiz. Ah, ados, ongi, hola iten dugu, beraz. <laughs> Ongi da. Larun bat arte, baia? Bai, larun bat arte, aio. Zabaldu Kasernarat taldea kantuz kantu eman kizunean larumatean aipagai maia muruagarekin eta horrekin agurtzen zaituztet eh, gaurko. Itz eta putzekin itzordua duzue, larumat guziz bezala txaldeko lauetan asteuntako txarrena oberena berri zentzungai gai eta ostiral gauetan ere urtengo berrikuntza behatziak eterditatik aintzina. Be, ez dakit, pesta batetako bidean ziztelarik entzuten alko duzi adibidez. Eh, eh, eta nik hortan usten zaituztet, bihar arte. Goiz berrin, itzordua maite maite hau goizetik, seiak uskal irratietan.